Duela aste batzuk, San Frantziskoko auzokidea den juditek gutun bat jaso zuen. Etxegabetze espres prozedura hasi zela jakinarazten zion gutuna. Beste etxegabetze bat, kalean geralitekeen beste pertsona bat. Pandemian eta aurrekaririk gabeko krisi ekonomiko baten erdian. Baina kasu honetan, marrazoa ez da oiko jabea handi bat. Orain goan, arduradunak erakunde publikoak dira. Udala eta Bilboko udaletxe bizitzak. Juditi, aurdun dauden emakumeentzako etxe bizitza bat esleituko ziotela zin egin zioten. Hainbat hilabetez, erakundeen erantzunaren zain egon da, etxe bizitza izateko eskubidea zuela, baina plazarik etzegoela esaten zioten bitartean. Egoera desesperatu horretan eta erditzeko zorian, bera eta bere alabarentzat etxe bat izango ote zuen jakin gabe edonork bere egoeran egingo lukeena egin zuen. Udal etxe bizitzen etxe huts ugarietako batean sartu. Bilboko udaletxe bizitzak interpelatu izan dugunean, arazoa mai gaineratu dugu hau da gure kidearen zaurgarritasun egoera ordunaldia eta ematen ez dioten pisu bat izateko eskubidea adierazi diegu. Erantzuna hilabete hauetan behin eta berrero entzun duguna izan da. Etzara arazoak dituen bakarra. Eta jarraian, abusu instituzional horren azken kapituluan iritsi da kaleratze express prozesuaren jakinarazpena. Horrek esan nahi du, aste gutxi batzuetan etxegabetzea burutu ahal izango dutela. En estos meses de trabajo en los barrios para politizar el problema de la vivienda, muchas veces nos estamos encontrando enfrente a las instituciones como enemigo, Somos conocedores de que las instituciones públicas son uno de los responsables principales de la especulación inmobiliaria y del problema de la vivienda para la clase trabajadora, sea como aliados de los grandes especuladores, como responsables de la situación de precariedad y del racismo institucional, o como en este caso por la aberrante gestión del parque público de vivienda. Con la lucha de Judith estamos interpelando a las instituciones para encontrar una solución y que nuestra compañera no, se quede en la calle. Pero tenemos claro que la solución a los problemas no vendrá por parte de quienes son la causa de estos. Por eso, nuestra apuesta es y seguirá siendo la de la lucha de la radicalización del problema de la vivienda y del responder colectivamente a las necesidades individuales mediante la solidaridad de clase y la autodefensa. Urrengo mobilizazioa, asamblada irekia, abenduaren emeretzirako larun bata. Arratxaleko seietan, Corazón de María Plazan.